գոյուղագծեր կկառուցվեն, երբ որ փողոցներում կորոշվի շրջափակումից հետո։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին մանրամասը։ Շրջափակման 46-րդ օրն է։ Դիմակայման 46-րդ օրը։ որ Ջերուցման անհնարինության պատճառով հունվարի 19-ից դպրոցները չեն աշխատում։ Մանկապարտեզները նախադպրոցական խմբերը չէին գործում դեռ ամսույս 9-ից հունվարյան ոչ աշխատանքային օրերից հետո սննդի պակասի պատճառով։ Ադրբեջանական կողմը գազն այնքան է անջատել միացրել, որ հաշիվը կորցրել ենք։ Ծաղր չէ, ինչ է։ Համբերում ենք։ Էլեկտրաէներգիան հունվարի 21-ից օրական ոչ թե 4, այլ 6 ժամ են անջատում։ Օթային գծերի ģերբեռնվածության պատճառով վթարներ են տեղի ունենում եւ այդ 6 ժամին գումարվում են եւս մի քանի ժամեր։ Բաքուն այդպես էլ թույլ չի տալիս նորոգել վթարված էլեկտրագիծը, որը գտնվում է նրա վերահսկողության ներքո։ Գրեթե ոչ մի կասկած, որ նրա թեթև ձեռքով է խափանվել էլեկտրամատակարարումը։ Տները թերջերուցվում են, ոմանք փայտի վարարանն են գործի դրել։ Եվրոպային ինչ թե Արցախում երեխաները մրսում են, միայն թե Բաքվի միջոցով ռուսական գազ գնեն, որպեսի իրենց երեխաները չմրսեն, չտարապեն։ Խանութներում վաճառելու համարյա ոչինչ չի մնացել, ընդամենը մի քանի ապրանքատեսակներ հունվարի 20-ից որոշ մթերքներ վաճառվում են կտրոնով։ Կատնամթերքն այնքան քիչ է, որ արագ սպառվում է։ Հացի պակասություն միջև վերջերս չի զգացվել, սակայն հավանաբար հովարային անջատումներով պայմանավորված խանութների հացի դարակաշարերը հաճախ են դատարկ լինում։ Հացի փռերի մոտ հերթեր։ հեր. զարմանալի է, Խորուշակեղենի որոշ արտադրամասեր դեռ հումք ունեն կամ կարողանում են ձեռք բերել եւ չեն դադարեցրել գործունեությունը։ Միրգ բանջերեղենի խանութները վաղուց են փակ։ Ասում են՝ միրգ չլինելու դեպքում կաղամբն էլ միրգ է։ Իսկ եթե կաղամբել չկա, ինչը պիտի միրգ համարել։ Ում մտքով նման բան կանցներ ինչ օրի ենք հասել, որ կրծեր դպրոցականներին իբրև բարեգործություն գազար, բազուկ, կարտոֆիլ են բաժանել եւ նրանց տուն տարածով են տանը վինեգրետ պատրաստել։ Շատ բան է պակաս։ Այդուհանդերձ ամենափնտրվածը կարտոֆիլն է, որը երկրորդ հաց են անվանում։ Իսկական ճոխությունն այսօր տապակած կարտոֆիլն է։ Թեկուզ թանկ չկա, որ գնես։ Չոր լոբի օրինակ մեկ-մեկ պատահում է՝ գինը տավարի մսի գնից բարձր։ Մեր հարևան պետությունը պարանն ամեն օր ձգում է մեզ հպատակեցնելու նպատակով։ Հանձնվողը չենք, խոնարհվողը չենք։ Սրտին, մթին, զրկանքներին կդիմանանք, միայն թե ոչ հայությունն ինչպես 1988-ին միավորվի հանուն Արցախի, հանուն Հայաստանի, հանուն իր պատվի հարկության։ Մայրաքաղաքն է եթերում։ Ստեփանակերտի ծայրամասերի բնակիչների մտահոգություններից մեկը գոյուղագծի բացակայությունն է։ Ամեն տարի եւ քաղաքային համայնքի եւ պետական բյուջեի միջոցներով գոյուղի ներկառուցվում են, սակայն աշխատանքների ծավալը մեծ չի լինում եւ հարցը շարունակում է մնալ օրակարգում։ 2023 թվականին որ փողոցներում գոյուղագից կանցկացվի։ հիմնականում վթարավերացման աշխատանքները եւ փոքր հատվածներում նոր կորվագծի կառուցման աշխատանքները մեր հիմնարկն կատարում ու մեր հիմնարկի միջոցներով կատարում։ Գագիկ Պողոսյան, Ջերմուխ կոյուղի ընկերության տնորեն։ Իսկ այն փողոցները վեր ընդհանրապես կոյուղագծեր չկային, սրանք նախագծվում են մեր ընկերության պատվերով, մեր ընկերության կողմից տրամադրված տեխնիկական պայմանների համաձայն, իսկ ֆինանսավորումը կատարվում է պետբյուջեից, քաղաքապետարանի միջոցով կամ քաղաքաշինության նախարարության միջոցով։ Գործերը տենդերի են դնում մրցույթով։ Մրցույթով են կազմակերպում, մրցույթին ցանկացած շինարար մասնակցում է, մենք էլ մասնակցում ենք մրցույթին ու հաղթողը կատարում է։ Այս պահի դրությամբ Ստեփանակերտ քաղաքի Հեկիմյան 2 4 4A, 4B բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր գոյովագծի աշխատանքներն ա պլանի մեջ պիտի 22 թվականի դեկտեմբերին սկսեինք այդ աշխատանքները կատարել, արդեն մրցույթ եղել է, մեր ընկերությունը հաղթել է նախագիծը կա, բայց քանի որ շրջափակման մեջ են գտնվում, շինանյութերի պակաս կա։ Եվ շինանյութերն էլ ունենք արդեն պահեստավորած ունենք, բայց քանի որ վառելիքի խնդիր կա ու մեկ էլ այն վեր այս պահին մեր առաջնահերթությունը տաճի հետաձգալ ընկետ աշխատանքները համաձայնեցնելով հետաձգալ ընկետ աշխատանքները վերսկսվելու է ճանապարհը բացվելուց հետո ընկերության միջոցներով որ փողոցներում կամ որ հատվածներում գոյողագծեր կկառուցվեն այս 23 թվականին, քանի որ 23 թվականի համար էլա պատճառը այս անորոշ վիճակու շրջափակումն ոչ մի պլան չենք հլա կազմել։ Առաջնորդվում 22 թվականին մեր հաստիկացուցակով հաստատված հաստիկացուցակներով եւ ֆինանսական պլանով 23 թվականի համար այս պահի դրությամբ ոչ մի փոփոխություն հլը որ չենք կատարել։ Ընդհանրապես այս տոնական օրերից, ոչ աշխատանքային օրերից հետո աշխատում ենք մենակ վթարների վերացման մաքսիմալ քիչ օգտագործելով նյութերը եւ վառելիքը առաջնահերթը վթարավերացման աշխատանքներն են։ մեր խնդիրը Ստեփանակերտ քաղաքը շրջորաջրամատակարարումը ապահովել, գոյուղ համակարգերը անխափան աշխատին ու են մանր մունոր վթարավերացման աշխատանքներն կատարում։ Եթերային ձեր ուղեկիցը մայրաքաղաք հաղորդաշարն է։ Լիանա Քոչարյանը Քոչարյան նկարչական ստուդիան բացել է պատերազմից հետո։ Բացել է, որպեսի կարողանա ապրել։ Ապրել բարի երկու իմաստով։ Նախ կարողանա հոգեբանորեն հաղթահարել պարտության ցավը, ապա վաստակել ներքուստ համոզված էր, որ հաջողության կհասնի եւ չի սխալվել։ Ստուդիա հաճախում են ոչ միայն օրտված երեխաները, ասում է նկարչուհի Լիանա Քոչարյանը։ 7 տարեկանից սկսած, ես 10 տարեկանից եմ երեխաներին վերցնում մոտս ուսումնառության։ Բայց կան երեխաներ, այնպես տաղանդավոր են, ասում չէ, բեր թող մնա սովորի մոտ։ Ու ծնողներն ուզում են, որտեղ տաղանդավոր է երեխա, ակամայից անում այդ գործը։ Զգում է, ցույց եմ տալիս լույսս տվերը, ասեն։ Ինքը խորապես զգում է, կա 17 տարեկան տղա աղջիկ, ասում ես, ասում ես, «Դե մարդ մոտ չկա էլի հիմա։ Կան որ չկա այդ երևույթի իր մեջ նստած, բայց շատ ա ուզում, դուր գալիս է այդ դժվար երեխաներն է պահում եմ, դե հիմա հեշտ է այդ բոլորը կաշխատեն։ Այդ դժվար երեխաներն էլ աշխատում եմ եւ զգում եմ, որ ինք որպես մարդ շատ է փոխվում։ Որպես մարդ փոխում է, այլ ձևի մարդ է դառնում։ Արվեստի հետ մերձեցումը նրան այո, շատ, շատ։ Տղա երեխա ունեմ, 11-12 տարեկան էր որ եկա։ Գոյեցածր, նիհա դժգույն, ալարմեր ձեր կբարձրացնի մի բան անի։ Այդ երեխային փոքրիկ պատմասներ տվեցի ասի կարթա, հա, որ գալիս է ժպտա ինձ է, բայց քե շատ եմ սիրում։ Պետք է ասես իրան այդպիսի բաներ, որ ինքը ձգտեց սիրի, հետո սկսեց մի 3-4 ամսում տան բոյովացավ։ Սկսեց սիրուն նկարել, ես այսօր հետո ցույց կտամ նա նկարները։ Ստուդիան զարմացել էր, ոնց է այդ երեխան տենց փոխվում։ Մայրը ասում է, անդադք աննա տալիս մեր տանը Ինքեր Քոչարյան ասել է, ասես տես չի։ Ուրեմն ասես որ գնամ, ասես տես բաներ ներկայացնում իր աշխարհը Երբ նստվածք հատվել իմ կերպարը եւ շատ ուրախ եմ, որովհետեւ իմ մոտ էլ չէ մեր ավակ ընկերները նստվածք են տվել ես կերպարում, ես փոխվել եմ, ես զարգացել եմ, պետք է աշխատես, որ երեխաների փոխես։ Արցախցի երեխաները իսկապես տաղանդավոր են շատ ենք ասում, գուցե ինքներս մեր մասին մեծ կարծիք ունենք։ Արդեն սովորել ենք շնորհքը, ձիրքը համարել տաղանդ, բայց տաղանն ավելի բարձր բան է, քան շնորհքը կամ ձիրքը։ Շնորհք բառը ոչ միայն արվեստի նկարելու մեջ է։ Իհարկե։ Մարդը շնորհք կամ ոչ Բնատուր է իհարկե։ Եվ եթե բնությունը դա քեզ տվել է, Աստված տվել է, ընդամենը պիտի լինի մեկը, ով քեզ ցույց տա, ինչ եւ ինչպես։ Շատ դեպքեր են եղել, որ համոզվել են, որ Ստեփանակերտցի երեխան իր բնավորությամբ, բնույթով, իր արարքներով շատ է տարբերվում ուրիշ տեղից եկած կամ գնում ենք ուրիշ տեղեր ենք դասում այդ երեխաներից շատ-շատ մեծ տարբերություն ունի։ Իսկապես ես խորապես զգացած եմ։ Իրանց մարդկային որակը այլ է։ Կարող է քաղաքավարության կանոնները բանը չիմանալուց, ասենք անկարգ բան իրանց, չիմանան ինչպես բարևեն բանը այդ կաշկանդված կաշկանդված, բայց մարդկային որակը, ասենք դավաճանության տեսակետից, նվիրվածության տեսակետից մարդուն գնահատելու իր դիմաց երեխայի հետ նա ջիգարով մոտիկանա, ընկերություն մատուցի, բայց չստանա, այն ինչ որ ինքը տալիս է։ Գալիս է իրան ազնվությունից, միամտությունից, որ աշխարհ չի տեսնում, բարձությունից, ոչ թե միամտությունից։ Շատ են տարբերում, այո։ Եվ ավելի լավ չի աշխարհում երեխաները այդպեսին էլ են, քան թե ամեն ինչ իմացող եւ վատ։ Մենք խոսում ենք տաղանդի մասին։ Եթե երեխան ենթադրենք, են Նկարել գիտի, բայց նա չի ընտրելու։ Գեղանկարչությունը չէ նրա կոչումը, բայց եթե երեխան սիրում է ինչ որ չափով նրան ուղղորդել, ինչ ինչպես այդքան, բայց եթե երեխայի մեջ մասնագետը տաղանդ է տեսնում, բացահայտի ու զարգացնի։ Միայն թե դուրս բացես, ներս մտնես։ Այդ մարդու էության դուրը։ Դեռ ամեն ինչ դրածա։ Ու զարթնում ու կոկոնները բացվում են։ Ես իրանց այդպես եմ դաստիարակում։ Ասում դու կարողանում ես, կարծում ես թե չես կարողանում, դե մի հատ ցանկացիր, ներսդ ասում կոկոններ կա։ Պետք է բացվեն ծաղիկներ դառնան։ Այդ կոկոնները թույլ-թույլ բացվեն։ Այդ երախան ցույց լսում է ինձ։ Եվ ամեն օր էլի մի միտք եմ տալիս երա։ Եվ բացում է երախան։ Պարզվում որ իրա մեջ իրոք է տաղանդը, կոկոնը, քնածա։ Ամեն երեխային չեք դուք նման բան ասում։ Երբ տեսնում եք երեխայի մեջ իրոք գայծ կա։ Գայծ ասեմ մի 60%-ի մեջ կա։ Եմ մնացածին պիտի բացես։ Կամ ասես, սիրելիս, դա քո աշխարհը, դու ֆիզիկոս ես դառնալու, գնա ֆիզիկայի թեթևից։ Միաժամանակ ասեմ, որ ֆիզմատ դպրոց գնում են սովորելու, չէ՞ Ստեփանակերտի։ Այն երեխաներն են գնում, որոնք չեն հավանում սովորական, ասենք, դպրոցին, Իրանք մտածում են, որ իրանք ավելի բարձր, ավելի գիտելիքներով հարուստ խոր գիտելիքներ։ հա, Այդ երեխաները, չեմ ասում, հա, կոնկրետ ֆիզմատ երեխաներ են։ Այն երեխաները, որոնք լավ են սովորում, ձգտում են գիտության, տաղանդը դրանց մեջ նստած է նաև։ Կա նաև որ ծույլիկ են չեն սովորում, կամ կյանքի բերումով իրենց ընտանիքի չգիտեմ չեն սովորել։ Դասը ասենք լավ չսովորեն, չէ՞։ Դրանց մեջ է տաղանդը, պարպում են իրենք, արդեն արվեստի մեջ ստեղ։ Դա միանշանակ չես կարող ասել, շատ տարբեր են պետք է կարողաս բացահայտես։ Եվ ես ուրախ եմ, որ Ստեփանակերտում այդ մի քանակի երեխաներ կան, որոնք շփվում են ինձ հետ։ Ես իրեն շատ եմ սիրում։ ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի 2023 թվականի հերթական հունվարի 27-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Մարի Քալաշյան։